Ujate bezala godaleta dantzak, ujate harakasta ukendu, eta nula ezaipa beltzeian jokiak. Buhame eta kauteen pedikiak untsa behatuik dielakoz. Maskadetako beste pertsonaia da jauna, hunen gainda maskarada behar bezala jamaitia. Kargu hoizian hartzen letonak. Be, oaz, maratzeko gizon eta emazten heina berdintxu dugula, eh? Hala duzu geho! Erran behar dizu, bai, be, sorpresa edera izan dela buhame horietan, jokia bai, untxa hartu dela emazte horiek, eh, tut, eder badila maiderrek, plaz handei edera dela jakutsi dizu, pedikiak eba izan zuat eta mezu argi bat hain itxezagutik eh, izan dena pediku hortan, hoiztigar interesgarri, beltzeian eba pedikia untsa izkibatuk, eskerrak hor talde bat bat zela, ez zela beltzagoa izik, zaharren lana ebai horztela e, eta hain abehastartzu nahi hizkuntzuan aldetik ebai hanitsi kasi behitugu egin bat hitz bat joki izan dela baina hala hitzak ikasi dutugu gaztek ez dutuguna hainbeste baliatzen eta hala talde osuan lan bat izan dela dantzaiek ebai lazgarriko mesi nahiz eta hurrentzine behi kusi dugune ebe erdia plus aurituk dugula ebe bai maskada bat ebai fiziko behita eta ondoiak ebai pagatzen behitia aurtenko berezitasunetan emazten presentzia azkara, halanula, oai arte, gizonek emaiten zien buhamek argia. Emaztek beste manea batez emandia aurtenkua. Maider egiapal zen buhame handeia. Aiguntutzen gizonak bezala egiten bagunin, etzela ezer izanen, eta bo, e, behar gunizun ebai eh, jakutsi emazte ginela, eta e, okazionia zuzun jakusteko e, hor ginela, eta gukea halbunila emaiten ben, euh, ben jola. Eta kritika egiten duzia? Ah, bai, kritika euh, bortzaz. Euh. mena jaleike, uh, guipu jentek errandien maitatu ziela. Uh. Eta ze kritika egiten duzia? Ah, be, dependzen duzu, tradizionalistek uh, bitxia tzaman egin dezen buhame, eta ba, uh, bestentako tzaman justokilan uh, aide berri bat emaiten zila maskada hori, eta gu nortarzuna zela ebai, eh baskada horren nortarzuna, eta wala, mena kritikako gugintutzu hartzeko eta horrekin ingitut zaitzina juiten. Ihauti aspaldien urhentuik balin badai, maskada junen da sibiotik kampo dagun asteundarien bankan eta maiatzan aldiz baiunat. Dagun urtean berize maskadak izanen dia eta aldihuntan espeizeko gaztek duti emanen. Zinu gaiko Azuaren rozu hatzeko Nizanik ere